Abu Hashim ndani yake يوا امردي انكم جيبوا نقيتو الفاضل الشيخ محمد عيسى كوهسيانا نمسألة يا محاضرة اليوتوى مشو كتيك دورة يا الشيخ حافظ الحكمي دورة يا ستة يا الشيخ حافظ الحكمي اليوكوى جوزي جوزي أبو كومبغت كمحاضرة هو مشو ألي بينيشا بعد يمان بنو husiana na sautia ya Abu Hashim katika muhadharat zao za shahria ya mwezi uliotangulia akizungumzia katika muhadhara huo wa mwanzo fadlu ulama aljarh والتعديل alafu ndani akataja baadhi ya qawaid akazitabikisha na akaziteremsha katika waqai' ala hasabi fahmihi ndio al-akh Muhammad bin Isa akasajili Kumrudi kwa sababu ndani alimgusia na yeye akasajili sasa huu muhadhara wa shahriya katika mwezi hunu uliopo ambao kwamba umesambazwa karibuni kwa jina, kwa jina akiuita asema kuyaweka sawa maneno ya imamu wa Masjid Khairati Kiziwi Mombasa. Ala kulli hal, katika muhadhara hunu wa mwisho niliyotaja anwani yake sahihi Abu Hashim amekusanya ndani yake vitu vitatu. amekusanya aljahl والكذب أو vitu vinne الجهل والكذب والتلبيس والخيانة أما جهل inabainika wapi katika kutabikisha kwake zile qawaid qawaid za jarh wa ta'dil katika kuzitabikisha na kuzifahamu na hili bila shaka طبعا nakusudia qawaid alizozitaja yeye طيب وهذا بلا شك يعني يولأ تكيكو سكيليزا كلمة ياكي من طلبة العلم الفاهمين لهذه القواعد يتبين له هذا جليا وهذه مسألة الطلاب وهو واضح لكل من له مسكة علم في هذا الباب أنا بينك ووازك وكوا هو تكلم في هذا الموضوع بجهل hatuna هاجك بيني شيء jambo فلا نحتاج إلى البيان ولا الرد ولا نشغل أنفسنا بذلك نعم أما ورونغو اليوتومية نكم سمع الشيخ محمد بن عيسى فيلي فيلي كن سمع ميم ورونغو نتلبيس بيا فيلي فيلي نبتكانا كتكا كم زنغمزيا كواكي نا ويزنغمزا اليو يسمى محمد بن عيسى كتكا محاضرة واكي نبيا فيلي فيلي كتكا كويزنغمزيا اليو توكيزي ألامو نهابو كتكا حيو مويري بيا inapatikana khiana yake aliyoifanya wa bila shaka ya kuhusiana na kumzungumzia al-akh Muhammad bin Isa uh, urongo na kufanyia talbisat linakaa wazi zaidi kwa mtu anapochukua sautia yake na sautia ya muhadhara ya al-akh Sheikh Muhammad bin Isa akizilinganisha atabainikiwa wazi na urongo uliotumia Abu Hashim na talbisa aliyotumia Abu Hashim katika hayo walhamdulillah kalima yake na muhadhara ya al-akh Muhammad bin Isa zote zimesajiliwa atakaye kujua uhakika askilize alafu ajaribu kulinganisha baina sauti mbili katika kila jambo analidai nani Abu Hashim naam ama masala ya kufanya talbis na khiana au kusema urongo kuhusiana na kadhia lamu hii ni bila shaka haitabainika wazi kwa kila mtu bila ya mimi kubainisha kwa sababu yalikuwa katika safari ambayo kwamba waliifanya wao na iliyotokezea katika safari ile na katika kikao kilichowekwa kama sheria Abu Hashim katika kalima yake kuwa kulikuwa na jalsa baina yangu na baadhi wa, baadhi ya wao kwa hivyo haya tukiyanyamazia wengine wanaona ni hakika ni kweli ambapo kwamba tayari kuna watu wanauliza maswali kuwaje atafanyaje kwa nini afanye hivi kwa nini afanye amefanya vibaya yamezungumzwa kabla yeye kuzungumza na baada yeye kuzungumza kama alivyosema yeye ameyanyamazia haya wameyanyamazia kwa miezi sita kwa sababu ni aibu si kweli hawakuyanyamazia waliyazungumza ingawa hawakuyazungumza kwenye darasa kunyamaza ni kunyamaza bilkulia hii ndo masala haina mambo haina maana usipozungumza kwenye muhadhara au kwenye darsa utakuwa mnyamaza ingawa utazungumza katika vibaraza na vijiweni la huko si kunyamaza fahadha laysa bi bisahih ya ayuha sheikh abu hashim kuzungumza mmezungumza na ametuijia mashtaka kutoka kwa wafuasi wenu na wamefuatwa wa kufuata miongoni kufuatwa miongoni mwetu sisi watu walioko masjidi ya Lamu na kulaumiwa kwa nini tufanye vibaya tufanye vile na kutajwa mambo mengi au mengine ambayo kwamba hata hayakujiri kamwe ambayo kwamba mume tunasibishia wallahu almusta'an kama atavyobainika باذي كتيكا إني أودي باذن الله تبارك وتعالى اهم شيء هيلين ديو اللي نفانيا ميمي كوبينيشا هي قضية يلامو بكياكي نهايو من جيني كتو يا انجليا فيلي فيلي قضية كواتاجة بعض المشايخ بظلم وبعض العلماء تكلم فيهم بظلم وهذا سيقف هو وإياهم أمام الله ويحاسبهم الله تبارك وتعالى والحمد لله الحق واضح أبلج fi hadhihi almas'ala, hatuna haja kuwashughulisha watu na hii masala ambayo kwamba tayari ishabainika kwa wengi, walillahi alhamd, sababu ya na chanzo cha hii iliyotokezea fitna iliyonukuliwa na ila liyom walillahi alhamd, Allahu wakashifu na kuzidi kuwa kashifu wale waliokuwa sababu na kuleta balabil hizi kwa midomo yao wenyewe, ingawa kina Sheikh Abu Hashim na wenzake wameyafungia macho lakini hatuna haja kuyazungumza hayo wala kuyaangalia ma nahtaj ilaiha طيب wala sisajili kwa ajili ya hayo lakini nasajili kwa ajili ya kadhia nini kadhia ya Lamu wallahu a'lamu kam kuntu atahasha hadha al-amr Allah anajua vipi alikuwa nikikimbia sana mambo kama haya kusajili na kuwajibu hawa kina uh, Sheikh Abu Hashim na mwenzake au kujishughulisha na wao طيب nilikuwa nikikimbia sana kwa sababu wana hamu kubwa wao ya kufungua hunu mlango na kuwa kuwe kutakuwa na majibizano baina yetu na wao mara kadhaa wamejaribu mara kadhaa tumekuwa tukikimbia hayo mambo kwa sababu hatuoni faida ndani yake kujishughulisha na masala kama haya tukaacha da'wa au tukapunguza wakati wetu katika da'wa kwa ajili ya kushughulisha katika kuwajibu wao na kushindana na wao tumekuwa tukikimbia sana hili jambo lakini kulingana na mm, maombi ya baadhi ya ikhwa na wengine kwa kuwa wamechanganyikiwa kwenye hii masala itakuwaje mimi nifanye hivi kama alivyosifu Abu Hashim nikaonelea nisajili wa asa an yakuna khaira fa famusta'inan billahi rabbil alamin aqul katika mukaddima kwanza ni muhimu sana nibainishe baadhi ya mambo kabla kuyashika mazungumzo na madai ya Abu Hashim na kuyajibu jambo la kwanza ni kuwa mmoja wao katika uh, wenzake Abu Hashim طيب alimpigia simu au niwe wazi zaidi imamu wa Masjid al-Ghufaili alimpigia simu mmoja wa wasimamizi wa msikiti wetu Lamu kumpa habari azma na kumweleza azma yao ya kuja kufanya daura katika msikiti ule na kufunga safari kuja msikiti wetu kufanya daura huyu msimamizi akamjibu nani huyu imamu wa al-Ghufaili akamwambia ujue kuwa Nurain yuko Lamu yani mimi niko Lamu na kwa nini amjibu hivyo kwa sababu ajua yaliyoko baina yetu na na wao na msimamo wao dhidi yangu mimi anaujua vizuri kwa hivyo akamtanabahisha mapema kwa Nureni yuko wapi yuko Lamu akajibu yeye imamu wa Masjid al-Ghufaili kaambia kwani si yuko Shela yeye طيب akajibiwa akaambiwa la Shela ni kulala tu lakini da'wa yake yote iko hapa Lamu katika msikiti wetu طيب akasema hakuna mushkila tutaelewana hilo jambo la kwanza lifahamike. Jambo la pili ni kuwa waliohudhuria jalsa miongoni mwao upande wa kina Abu Hashim ni watu wanne. Wa kwanza ni Sheikh Muhammad Hassan, wa pili ni Muhammad Mafuta, wa tatu ni Abdullah Humaid ambaye ndiye imam wa Masjid al ghufaini Taib, na mmoja au wanne wao alikuwa ni katika awamu upande wao anayeitwa Fahad, na yeye ndio alimwakilisha kuzungumza katika kikao akawa ndio kama kiongozi wao na mwakilishi wao na mzungumzaji wao katika kile kikao وهذا من من العجائب يعني على كل حال آه na mimi upande wangu niliohudhuria ni mimi mimi ndio niliohudhuria طيب alafu na watu wanne katika wasimamizi wa msikiti katika wasimamizi wa msikiti mmoja wao akiwa ni al-akh Abdul Aziz al-Mashiri ambaye kwamba yeye kikao hichi kilifanyika ndani ya nyumba yake taib kwa hivyo yeye na watatu wengine katika wasimamizi wa msikiti na mimi ndio niliowataka ndio niliyewataka wahudhurie na nikawalazimisha wahudhurie kwa nini kwa sababu alqaumu buhtun maruf ni watu wa kuzulia watu hao ninaokaa nao ni watu tumezoea kuzuliwa na wao na tumezoea eh, kuwa wao ni wenye kubadilisha haqaiq mambo hutokezea hivyo wakaja wakayanukuu kisampuli nyingine na kuleta talbis katika mambo kama alivyofanya Abu Hashim katika kalima yake hini hii ndio sababu iliyonifanya nilazimisha hawa watu wanne wahudhurie pia kwenye kikao طيب hili ni jambo la pili jambo la tatu ni kuwa mwenye kalima hii ambaye ni Abu Hashim yeye kwanza hakuhudhuria hakuhudhuria jalsa aslan hakuhudhuria jalsa kabisa lakini alichokifanya alibakia kwenye fundu funduki hoteli aliyoshukia alibakia huko hakuja katika kikao taib bila shaka aliyapata vipi aliyojiri katika kikao bila shaka ni waliohudhuria au baadhi yao walimfikishia na ikiwa walimfikishia hivi alivonukuu na alivoelezea basi itakuwa wao ndio sababu katika uovu huu uliotokezea na pia kuna uwezekano kwa kuwa ni Abu Hashim mwenyewe aliamua kuzungumza vile hadha Allahu a'lam Allahu a'lam min hadha al lakini pamoja na yote haya yako mengi mengine aliyozungumzia wakati wakati akiwa ajua hakika Abu Hashim si mkweli katika anayozungumza kama tutakavyoona naam ziada ya hapo ni kuwa Abu Hashim aliitoa hii kalima katika Masjid al-Ghufaili msikiti wa Ghufaili na imamu huyu msikiti alihudhuria mbele Abdullah alihudhuria kikao na ana hakika kuweko kwangu mbali na baa, au na haya alioninasibishia nani Abu Hashim kwa kuwa mimi nimezuilia jalsa mathalan kama itakavyokuja Lamu. Ana hakika kwa kuwa mimi sijazuilia jalsa uh, daura kufanyika na mengine hakuna hakika nayo, lakini kama wacha kuzungumza haya aliyozungumza yasiyokuwa na ukweli na huna uovu na huna uadui aliofanya Abu Hashim, kama wacha ayafanye katika msikiti wake. wallahi tabaraka wa taala asema, wala taawanu ala alithmi والعدوان واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب نا إلي كوني واجب كوكيه هو إمام مسجد الغفيلي أمزيلي نكم نصور ناني أبو هاشم كتو كمان نهي ظلم اليو يفانيا كما لو سمع متوم سلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فكان واجبا عليه أن يمنعه من هذا من هذا الظلم وهو يعلم أن هذا ظلم طيب Naam, nukta nyingine muhimu tuijue ni kuwa kuwa jambo la kwanza au kuwa, kuwa wa kwanza walioingia katika jalsa ni upande wao. Hao wanne niliwataja, wao ndio walioingia kwenye jalsa na walifika mapema katika nyumba ya al-akh Abdul Aziz al-Masjari. Mimi nilichelewa, nilikuja baadaye. Wa bitabiati alhal, nikiingia nikasalimia, nikasalimia kwa salamu ya Uislamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wala sikutoa mikono kuwapa mikono wao taib sikutoa kuwapa mikono musafaha sikufanya kwa nini sikufanya musafaha kwa sababu kuogopea asije mmoja wao au asije nikawa, nisije nikawapa mikono akaukataa mkono na najua msimamo wao dhidi yangu kwa hivyo lao itatokezea hilo bila shaka kikao kitaanza kwa njia isiyokuwa mzuri kwa hivyo nikataka kuliepuka jambo hilo kabisa lakini pamoja na hivyo nilifanya uadilifu sikuwapatia wale wasimamizi wa msikiti mikono nikawaacha wao la bali niliacha kutoa mikono kwa wote na nikatosheka kusalimia na salamu hini assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وهذا هو الواجب وهذا هو الواجب lakini cha kushangaza ni kuwa pamoja na hayo sikusalimika kama nilivyoeleza kwa kuwa walitangaza mengi ambayo kwamba hayakuwa na wakawapita wakazungumza katika vibaraza baraza na vijiwe nje nje huko, si katika madarasa wala si kama alivyosema Abu Hashim kwa wamenyamazia miezi sita kwa sababu ni aibu. La, hadha kadhib, takallamu. Na mmoja walilozungumza ni hili, walipita wakishtaki kwa baadhi ya watu kwa kuwa mimi niliingia bila ya kuwasalimia. Mashtaka yakaja mpaka katika wasimamizi wa msikiti, kwa nini mimi nimefanya vile? ma anni wallahi sallamtu alayhim. Tayib, ala kulli hal, na hii ni sababu wakaichukua pia sababu hii ni walioidai kwa misku salimia ya kunisifu mimi na sifa ni mbovu kusema mimi niko na niko na kibra ala kulli hal Allahu sayahkumuhum sina haja kurefusha kwenye hili naam baada هذه tawtia baada هذه tawtia baada ya utangulizi huu mfupi sasa nitaanza kuingia katika kubainisha iliyojiri kuhusiana na kadhia hii ya Lamu na katika kikao kilichokuwa ili imbainikie kila mwenye insaf uhakika wa jambo kisha yeye mwenyewe ahukumu ani hukumu ya mimi na hukumu ya kina Abu Hashim wala mimi sitaki kumpa mtu yote hukumu ya kuhusu Abu Hashim wala mimi tunaelezea kikao kilifoenda na kadhia ilivyokuwa طيب na kuna mashahidi kama nilivyosema walihudhuria wanne ambao kama ni al abd al Aziz al masjari na al-Akh Murad na al-Akh Masuu wal-Akh Yasir طيب na nimeita hili bayan kwa jina hili kashfu al-haqiqati al-muwarra في قضية لامو والدورة المدعى كوكوازي وهكيكا وليوفيتشوا كوسيانا قضية لامو ندورة إليو دايوة إليو دايوة كويب أو كوكوسودي ودورة طيب توانزي ستذكر كنقاط زكوسيانا أليو زغمزة ناني أبو هاشم أبو هاشم آه حفظه الله وهداه الشيخ أبو هاشم أم يكوازي كتك هي كلمة kwa kuwa walikuwa wanajua kuwa mimi ni kolamu na nimekataa wao kufanya daura katika msikiti wangu. Ameliweka wazi hili, wa bila shaka hili linathibitisha kuafikiana juu ya urongo lile kundi liliohudhuria au ile idadi ya wale waliohudhuria kikao miongoni mwao upande wao hawa wanne niliowataja, kwa kuwa waliafikiana kuukiri urongo. Urongo gani? madai walioyaleta pale kwa kuwa wao kutoka waji ni kwa sababu hawajui mimi kama niko Lamu. Taib, na hili alilidai nani? Alilidai Fahad ambaye kwamba kama nilivyotanguliza kueleza walimfanya kama mzungumzaji wao katika kikao kile. Pamoja na kusema hivyo Fahad nikamkatiza mimi nikamwambia Fahad usiseme kuwa hatujui, sema sijui. Jizungumzie peke yako, sema sijui. Wala usiseme hatujui kwa sababu huyo aliyokaa upande wa kulia kwako kwa ambaye ni Abdullah anajua na ashaambiwa hilo miraran wa tikrara miraran wa tikrara na pamoja na hivyo akafululiza Fahad na akasisitiza jambo lake kuwa wao hawakujua na wale waliohudhuria upande wao wote wamenyamaza bila ya kumwambia la Fahad tulikuwa tunajua طيب wakamkiri na jambo hilo طيب kwa hivyo Abu Hashim hapa atuthibitishia kuwa walijua kabla ya kuja kuwa ni kulamu na nimekataa ila tu walinihisinishia dhanna kwa kuwa mimi sitoweza kuikataza daura kwa sababu mimi ni katika ahli sunna na hii ndio nukta ya pili naibainisha kupi kudai kwake Abu Hashim alipodai kwa kuwa wao pamoja na kujua kuwa mimi nimekataa daura ifanyike katika msikiti wangu lakini walikuwa na dhana njema na mimi hapa ndo naibainisha na hii ndio nukta ya pili dhana njema yenyewe ni gani asema kwa kuwa mimi ni katika ahlu sunna yani mimi nureni ni katika ahlu sunna wala haiwezekani mimi kuizuilia daura ambayo kwamba ni ya ahlusunna dhidi ya marafidha dhidi ya ya marafidha na kalisisitiza jambo hili sana kwa sababu ana malengo yake nyuma ya siyaq hii aliyoileta ya talbis na kutaka kumfanyia uovu ndugu yake tay sikiliza vizuri ufafanuzi wa hili jambo kwanza kabisa madai ya kwa kuwa walinihisinishia dhana mimi hapa ni madai ambayo kwamba si ya ukweli wala si ya uhakika hadha zamun batil ni batil kabisa vipi kwanza kabisa tuende tu katika ya, yani mustawa wa akili tu ya kawaida tu basi na fitra vipi wewe useme ingawa twajua lakini tulimdhania kwa hatoweza kukataa ingawa twajua amekataa lakini tulimdhania khairi kuwa hataweza kuiziwilia kwa sababu yeye katika ahlusunna waljamaa ikiwapi majali ya aldhan baada alilm انت علمت الان ما في مجال للظن اصلا حتى الاسلوب ما اسعفه mpaka uslubu aliotumia pia haukumsaidia طيب utasemaje ingawa tulikuwa tunajua alikataa lakini tulimdhania hatokataa haingiliki akilini uslubu kama hunu طيب kwa hivyo vipi tutafikia kuchezewa akili zetu au akili za watu zichezewe kwa asalib kama hizi ambazo kwamba ziko wazi ubatili wake ama huyu bwana anayezungumza haya maneno hajui kuwa haiwezekani kusemwa mtu aseme mtu aseme kuntu a'lamu thumma dhanantu hadha la yumkin lakini sahih ni mtu aseme kuntu adhunnu thumma alimtu ilikuwa kidhania kisha nikajua uhakika lakini hawa walijua kwanza kisha wakaja kudhania na walijua kwa kuamini nimekata kisha wakadhania nitakubali na sitokata ajib hadha baid yani madai yenyewe kimsingi hayasimami kwanza lakini tuende kuyaweka wazi zaidi haya madai asema <clears throat> kuwa alimdhania kheri طيب nasema huu ni uslubu aliotumia Abu Hashim wa kutaka kuvuta huruma za watu ziwe na wao طيب kwa uslubu hunu wa kimakr ah kwa uslubu hunu wa kinini wa kimakr wa illa hakuna jambo lingine nyuma ya uslubu hunu isipokuwa kutaka kuvuta huruma za watu na kwa kuwa upande wao wao hawana shida na sisi na wao watuchukulia sisi dhana njema ah lakini sisi ndio tunishija ndio ndio tuko na shida bali tukakazuilia daura ya ahlu sunna wal jamaa dhidi ya marafidha ndani ya mji wa Lamu ambao kwamba umeenea tatizo hili la urafidha na wameenea subhanallah طيب lakini nasema kuwa madai haya waqi' unayakadhibisha haya madai kwanza na wale wanne waliohudhuria kikao miongoni wa upande wao pia wanayakadhibisha haya madai vipi sikiliza vizuri kwanza ni kwa kuwa ya'lamu al-kathir man lahu tawasulun bihaula mawqifahum minna wengi wenye mawasiliano na hawa sawa wanaounga mkono au ambao kwamba hawako na wao lakini wamepata kuzungumza na wao na kusikia kutoka kwao wanaoyasema kutuhusu sisi. Wanajua msimamo wao kina Sheikh Abu Hashim na wenzake kuhusiana sisi au mimi Nurain na wale ambao kwamba niko nao, wanajua wazi msimamo wao na mawakhifi yao. Tayib, na imenukuliwa mara kadhaa kutoka kwa baadhi ya wanafunzi wao tuunat zao kuhusu sisi na tahdhir zao kuhusu sisi, na mara baada ya mara hutangazwa muqataa مقاطعه هنا وجيشه وكيتو كتنقصوا منجينه هذا كلها يعني تصلنا كل هذه الامور نا ينما بنا جلكانا هاي زكاني كويا بينجا يسبقوا بس يكون مكابرة طيب نموقف ياو خاصة ذي ديانجو ميمي كلكو حتى وينجيني ميونجو لمويتو هلين جامبو لجلكانا بالي تميتميو مباكا سكرين شوت زا محادثات زا وكوني واتساب فيها الطعن الصريح كوهوسو سيسي كتوكا كو بعض نعم nukta ya pili ya kukubainishia kuwa hii dhanna haisimami ni kuwa kwa hivyo kwanza kwa kuwa watuhusinishia dhanna kwa kuamini katika ahli sunna imebainika kuwa mawqif yao wazi wengi wanajua mawqif yao dhidi yetu ni mawqif gani ni mawqif gani طيب na mimi hili la pili na litaweka wazi zaidi la kwanza ni kuwa niliwatajia nukta ya pili ni kuamini niliwatajia katika kile kikao alichokiashiria Abu Hashim kilichofanyika nilichokieleza mimi hapo mbele kuwa wao walihudhuria wanne upande wao na mimi alafu na wale mashahidi wanne wengine na طيب niliwaeleza wazi wao hawa wanne waliohudhuria kuwa sababu ya mimi kuwakatalia wao kufanya daura katika msikiti wangu ni kuwa wao mpaka sasa wananitahadharisha na kuwa wao mpaka sasa wananitoa mimi katika salafia anawaelezea hii ni kama sababu wala si kwamba nashtakia kwa watu la ana ma ubali aslan وما يضرني بشيء هو يزغني ضرنا شوشوتي آه. الذي يضرني إذا كنت أمام الله غير سلفي أما أمامهم لا يضرني إذا كنت أمامهم غير سلفي أو إذا رأوني سلفي لا ينفعني بشيء لكن يتوك بيني شيء حقيقة حالي لكو اللي وانبيا كو نيني مبكا ساسا موني تهذريشا نمبكا ساسا موني توا سلفية طيب هين دي سبب يميكو قتليا نهكون حتى موجة كتكواه اليو كانوا شهيلي bali wengine nikawataja kwa majina nikamwambia wewe watutahadharisha na wewe watutoa kwenye salafia akanyamaza sakitan hakujibu chochote ma ajaba wala bikalima wasukutu iqrar na kunyamaza julikana na kukiri ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عند وقت الحاجة haijuzu kuchelewesha ubainifu wakati unahitajika hapa ni wakati ulikuwa ubainifu unahitajika ikiwa ni kweli kama alivyosema Abu Hashim kuwa walikuja kwa sababu wako na dhana njema na mimi kwa kuwa mimi ni ahli min ahli sunna wananitambua hivyo basi hapa alikuwa wafaa wabainishe الان طيب الحاجه الان موجوده قائمه ilikuwa ni wajibu wabainishe sasa waseme طيب kisha baada ya hapo ziada ya hapo nikawauliza swali nikamwambia basi vipi ikiwa hali yenu ni hiyo mnitahadharisha ila al'an ila hadhihi saa mnanitoa kwenye salafia ila hadhihi saa alafu moja msikiti wangu na mwataka kusimamisha daura katika msikiti wangu hili jamaa laingilika akilini je nikamwambia Abdullah nikamwelekeza kidole je Abdullah mimi nikija Masjid al-Ghufaili sampuli mlivyokuja nyinyi bila ya kunijulisha wala kuniomba ruhusa mimi nije bila kukujulisha wewe Abdullah wala kukuomba ruhusa nije nitake kutoa kalima tuache daura je itakuwa mimi nimekuja kuleta fitna nitatangazwa hivyo nitatangazwa mimi ni muovu ama nitatangazwa mimi nimefanya vizuri na waovu ni nyinyi mtakaonizuilia <laughs> hakuna kitu alijibu wala hakuna jawabu alitoa alinyamaza tu طيب ahamu shay ni kuwa niliposema hivi akarukia Muhammad Mafuta kufanya taakid ya kwa kuwa wao hawanikubali mimi na wananitoa mimi katika salafia na wananitahadharisha bali akidi hilo jambo asisitiza jambo hilo ila tu kuzungumza kwake ilikuwa ni kunibainisha mimi kuwa nisifahamu kwa kuwa wao wamekuja kwa sababu eti mimi ni salafi kwao haa si hivyo akanambia anaambia kwa sisi hatukuja kushirikiana na wewe katika dawa wala hatuwezi kushirikiana na wewe katika dawa mpaka utubie utubie na mambo gani wewe uko na Abu Bilal wewe uko na Haruna Rasa wewe uko na Zainul Abidin طيب jawabu yangu nikamwambia Muhammad Mafuta barhin ala da'wak toa dalili ya haya madai yako dalili iko wapi madai matupu haya hayazingatiwi wala mimi sijahitajika kuyajibu hayo madai madamu hayajathibitishwa mpaka yathibitishwe yasimame kwanza madai hayajasimama thibitisha madai yako akanyamaza kimnya sakata wa ajaza anil jawab alinyamaza akashindwa kujibu aliponyamaza hana jawabu ya kutoa nikamwambia Muhammad Mafuta wewe ni maarufu kwa kusema urongo, wewe wajulikana maarufu kwa kuzulia watu, wajulikana maarufu kwa kutupa tupa hukumu, kuwatupia watu na kuwahukumia watu ahkam. Basi hivi hivi tujuzafana bila ya vipimo, bila ya nini, ya mizani yoyote. Lakini mimi nakwambia, mimi siko na Abu Bilal wala siko na Zainul Abidin wala siko na Haruna Rasa bali hata simjui Haruna Rasa na sasa hivi pia na akid sijawahi kuwa hata siku moja kwenye da'wa na hawa waliotajwa طيب kisha nikamtajia mengine ya kumthibitisha zaidi kwa kuwa mimi siko na hao طيب naam alafu katika haya niliyoyatanguliza mutalahidh kuwa hakuna hata mmoja jumla ya yote haya yanayojiri alithubutu kuniambia wewe ni salafi bwana kwetu wewe ni sunni bwana au kumkanusha Muhammad Mafuta la la Muhammad Mafuta sitomchukulia huyu ni salafi طيب kimya wote wamenyamaza na wote wanakiri anaozungumzwa kutoka kwa upande wao bila ya kuyakataa na kuyajibu kuyakanusha alafu huwaje leo eti ajizungumze ya Sheikh Abu Hashim asema kuwa wao kutoka kuja kwangu ni kwa sababu ya kunihisanishia dhanna mimi طيب tena ziada ya hapo ni kwa kuwa al-akh Fahad alikuwa anahimiza yanasisitiza kwa kuwa wao wamekuja kwa daura hawakujia mambo mengine na akawa anajaribu kuleta asalib za kumpatia haraj al-akh Abdul Aziz aendelee kuwaruhusu na aniweke mimi kando طيب mwambie Abdul Aziz nimekuijia wewe hasa wasemaje tutoe ama tusitoe hakadha yani hadhi al-asalib kuonesha kwa kuwa bado wana raghba ya kutoa wapi daura wapi katika msikiti yani yudhhiruna hadha Tabi, ikiwa hiyo ni hali, kwa nini usiniambie pale, bwana, sisi tumekuja kwako kwa sababu tukuna, tuna husnu dhanna na wewe, ndio maana tukaja hapa. Tayeb, ni mataka kutoa dawa, alikuwa mniambia vile, mbona hakuna mmoja aliniambia? Hadha yadullu ala anna hadha az-zahm batil ma ahsanu dhanna bi wala yawm. Tayeb, fi hadha al-amr hilo jambo la kwanza nataka mtu watu watanabahi nalo. Jambo la pili ni kwa kuwa tunafaa tutanabah nalo katika nukta hii kabla sijaondoka ni kuwa Abu Hashim mkiangalia maneno yake mtampata alisema kwa kuwa walinihasanishia dhanna mimi kwa kuamini katika ahlu sunna wala hakusema kwa kuwa mi- wali- wamenihasanishia awani wamekuwa na husnu dhanna mimi kuwa mimi ni salafi hakutumia kalima salafi ametumia kalima min ahli sunna طيب ومعروف أن مصطلح أهل السنة يكون معنى بيلي العام والخاص العام المعنى العام مصطلح العام يا أهل السنة ني كل من ليس برافضي كل من ليس بشيعي كل من بيكون بس الشيعة ومبني أهل السنة إن مصطلح أبو كم بونا ولا مشاح في الاصطلاح ما دام إما بينيش مقصدي النيني نين توميكا طيب المصطلح ألاف المعنى الخاص أهل السنة نيكو معنى إنو لنغاننا السلفي أو السلفية أهل الحديث طيب يوندو معنى الخاص طيب kwa hivyo hapa tunataka tu tufungue akili zetu sana tusije tukaviringwa na unu na hii njia ya hadaa aliyoitumia kwa sababu angalia ametumia min ahli sunna katika kukabiliana na masala anayoyataja na kuyakariri na kuyasisitiza kuwa mimi nimezuilia daura ina- ya ahlu sunna dhidi ya marafidha طيب wewe ni katika ahlu sunna utazuilia vipi daura ya dhidi ya ya marafidha kisha alafu hapo hapo akaileta kadhia ya Sheikh Muhammad al-Imam na yeye kumtuhumu Muhammad al-Imam kuwa anawapatia taiyid marafidha ويدافع عن الرافضة alafu akaniunganisha mimi na kwa mimi niko na wafuasi wa Muhammad al-Imam ijma hadha kulla alafu istantij kwa nini alitahasha kalimata salafi akaenda kwenye kalimati ahli sunna wa ala kulli hal ربما من فتسمى هذا بعيد لكن هي سي أصلية يكم رديه لكن من باب نافلة القول سواء ثبت هذا قصد هذا أو لم يقصد هذا الآن ثبت ورو أو كتكون وحكيك مدايل لو يسيما كوا واو ولني حسن شيا ميمي ذانا إلي جانبو هلينا وحكيك حتى تشيمبي وسبب هايكو هي حسن الظن يا كتكا كلي كيكاو wala walipokuja Lamu haikudhihiri husnu dhanna yao, bali haikudhihiri husnu dhanna yao hata kabla ya kuja kwao, hata kabla ya, ya kuja kwao. Na hili ndilo nalibainisha hapa zaidi kuwa hakuna husnu dhanna hata baada ya kufika kwao Lamu. Sikiliza, yenye kutilia nguvu kuwa hakuwa na husnu dhanni na mimi na kuwa mimi ni sunni, bimaana ya kuwa mimi ni salafi, ikiwa tutasema labda alikusudia hivyo lakini hili linaonesha kuwa hakuwa na maksudio hayo aslan vipi annahum lam yatawasalu ma'i qabla wusulihim lamu aslan hawakuwasiliana mimi kabla kufika kwangu lamu wala baada ya kufika eh, kabla kufika kwao lamu wala baada ya kufika kwao lamu jumla ya kuwa walijua mimi niko lamu na mimi ndio niko msikitini na mimi ndio masul wa mambo ya da'wa yote ndani ya msikiti walichokifanya walienda moja kwa moja paka msikitini walituma grupu lao na manake walikuja na ushabiki wa kutosha watu wengi wanaweza kutimia safu moja na nusu ya msikiti katika kusali yani si daura ya, ya kawaida ambapo kwamba watu wamezoea ni wenye kutoa daura tu wanakuja ha, alafu wenye kuhudhuria ni lamu la walikuja wao na hudhuri yao pia ala kulli hal walikuja moja kwa moja wakatuma grupu lao la wanafunzi wao au ni katika wafuasi wao Allahu a'lam ahamu shay alituma watu msikitini sikuwepo waende wakafunge maspika wakafunga vifaa vao kule ndani ya msikiti bila hata ya kunijulisha wala ya kunitaka idhni juu ya kufanya jambo kama hili atasarrufu lfudhuli wala hawakungojea idhni yangu wala kutaka ku, kuniambia bwana sisi tushafika bwana na tuenda kufanya daura au tutataka kufanya daura sasa vipi mpangilio vipi taib na wao walikuwa na husnu dhanna mimi je hawa watu walikuwa wakitarajia mimi nitakubali kwa sababu ya husnu dhanna yao je hawa watu walikuwa wakingojea kuwafiki kwangu hii daura walikuja kujiingilia na kuvamia bila ya ruhusa wala idhni ya msimamizi wa da'wa pale msikitini ambao kwamba ni mimi na kwa wanajua hilo jambo طيب naam uh, jambo la tatu alilodai Abu Hashim kuliweka wazi hilo ni kuwa kadhia ya daura aliyoidai nasema daw, daura iliyodaiwa kwa sababu kiuhakika malengo hayakuwa ni daura na tutaona itabainikia wazi hapa kadhia ya hii ni daura ambayo kwamba ameidai na madai yake ya kuwa mimi nimis- nilisimama kuipinga daura na nikaizuilia daura kufanyika Lamu kiasi ya kuwa mpaka wakabidi waondoke wakapita Witu wakafanya dawa wapi Witu طيب nasema hadha kadhibun wa buhtan huu ni urongo na ni uzushi kumzulia mtu wa hadha la yaliqu bimuslim jambo hili halilingani na muislamu kusema urongo au kuzulia kumzulia muislamu mwenzake au hata asiyokuwa muislamu fadlan an salafi ah zaidi hata acha salafi hata muislamu wa kawaida ma yasluh kuwa awe mrongo na awe mzushi wa kuzulia watu maneno قال الله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون الله تنبيه hakika wenye kuzusha urongo ni wale wasiomwamini Allah wasioamini aya za Allah na hao ndio warongo kwa hivyo hii ni sifa ya wasiokuwa waislamu haipasi kwetu sisi waislamu kujifananisha na wasiokuwa waislamu katika sifa zao naam alan sikiliza ewe mwenye insaf na mwenye uadilifu uhakika wa hii daura na hali ilivyokuwa kisha utahukumu wewe mwenyewe taib mimi nilipojua kuhusiana na hii na kuja kwao na kuwasili kwao na walioyafanya kuwa walienda msikitini moja kwa moja na kuwa walikuja na maspika yao wakuja na vifaa vyao wenyewe wakavifunga msikitini bila ya kunijulisha wala kunitaka idhini Tayeb, na hali ya kuwa mimi ndo alikuwa nastahili kujulishwa na kutakwa idhni na wote ambao kwamba waliwahi kuzungumza na wao katika upande wa wasimamizi wa msikiti waliwaambia nureni uko Lamu. Tayeb, hawakuwakubalia bali e, moja kwa moja waliwaambia nureni yuko yuko Lamu, mpaka akasema mmoja wao kama nilivyoashiria hapo mbele, kwa haina neno tutaelewana. Kuko wapi huko kuelewana? Wakati mumejiingilia bila hata kunijulisha, mkaenda mkafunga maspika katika msikiti bila ya idhni wala kujulisha waliokuwa uh, uh, masuul pale msikitini mambo ya da'wa nilipojua hilo na nilikuwa mbali na msikiti pale nilikuwa mbali nilikuwa shela nikampigia simu mwadhini nikamwambia wape habari mwambie mimi kama imamu wa msikiti na masuul wa da'wa msikitini nawaambia wa stop mambo yao na wafungue vifaa vyao wavitoe kisha nikampigia simu al-akh Abdul Aziz nikamwambia Abdul Aziz al mashri hawa nimewapelekea salamu kadha na kadha kupitia kwa muadhin, na wasipofungua wenyewe mimi nitakwenda kuvifungua na mikono yangu. Baada ya hapo, Abdul Aziz akawapigia simu akamwambia, bwana, tulieni, msifanye daura kwanza, njooni tukae tuelewane kwanza. Wakaitwa kikao. Walipofika Abdul Aziz akanipigia simu au walipokubali akanipigia simu, bwana, hawa jamaa wamekubali kikao cha kuelewana, kwa hivyo mimi natuma mtu aende akawachukue, aoneshe njia, walete paka nyumbani, na wewe toka uje mimi nikatoka nikiwasili tayari washafika kama nilivoeleza nikaingia nikapiga salamu taib nikakaa wala sikutoa mkono sawa kwa Abdul Aziz na baadhi ya wale wasimamizi wa msikiti waliokuwepo pale wala kuwapa wao mkono nikasalimia ujumla kwa watu wote naam طيب ah, sasa hapa kuhusiana na hii daura sikiliza vizuri alafu uniambie hii daura ilikuwa ni daura imekusudiwa au mambo mengine kwanza niko katika hichi kikao kilipokuwa chamalizika kikao mimi niliwakariria haya maneno nikamwambia jameni msitoke hapa mkanienezea mambo ambayo kwamba sikuyasema wala mkanitangazia kwa mujibu wa fahamu zenu mimi nawapatia peupe nawaeleza wazi ili msitoke mkanukuu vingine nawaambia wazi sahihi kuwakatalia kwangu nyinyi kufanya daura katika msikiti wangu haina maana mimi nawatoa kwenye salafia nishawambia kabla ya hapo mimi naitaki nyinyi masalafi mpaka sasa wala hili si kwa sababu mimi nawatoa kwenye salafia na sababu ni zile nilizowabainishia nazo ni kuwa kwanza nyinyi mnanitahadharisha mnanitoa kwenye salafia pili nyinyi ni watu wa kupenda fitna haisimami fitna yoyote katika fitna isipokuwa mnakuwa wachangamfu sana wa fitna ile na kutaka kuileta katika ama kwa watu na kuieneza kwetu wakati hata haituhusu iko mbali taib na sisi hatutaki kujishughulisha na mambo ya fitan tukasahau da'wa au tukapunguza wakati wetu upande wa da'wa hatutaki kuzungumzia mambo ya fitan wala kuwashughulisha watu katika waislamu kuwashughulisha na hizi fitna ambazo kwamba haziwasaidii na chochote taib na Allah ta, tabaraka wa taala amewatosheleza hawana haja hawana haja ya kuzijua fitna wala hazawasaidii kitu katika dini bal ahamu shay nahnu nualimuhum alaqida waltauhid نعلمهم السنة نحذرهم من البدع المخالفات والمعاصي hadha huwa ahamu shay الذي yanfauhum lakini mambo kuwashughulisha na fitna la kwa hivyo mimi nawakatalia kushukia hapa msikiti wangu kwa sababu naogopea kwa hili mnaweza nikokota na kuniingiza katika fitani na balabil kushukia kwenu mnaweza kuwa ni sababu ya mimi kusanywa na fitani na balabil zije tena katika Lamu au katika msikiti wangu pia nikawaambia sababu nyingine ya kuwakatalia nikawaambia ni kwa kuwa nyinyi mtahadharisha baadhi ya ulama kama mfano Sheikh Suleiman Ar-Ruhaili na yote hao hawayapingi wamenyamaza tu wanasikiliza alafu hilo la kwanza la pili niliwabainishia nikamwambia msitoke mkanukuu vibaya ni kuwa msitoke mkasema nimewakatalia kusimamisha daura ndani ya mji wa Lamu hili nalisema na angalafu linganisha na walioyadai Abu Hashim wallahi nawaambia mbele yao hapa katika kikao pale tumekaa na wote wanasikia msitoke mkanushuru nimewazuilia kufanya daura ndani ya Lamu msikiti wangu sio Lamu yote wala Lamu nzima msikiti si hunu wangu peke yake wala mimi si mwenye Lamu kiasi kwa ati niweze kuwazuilia bali sasa hivi namwambia Abdul Aziz huyu hapa mbele yenu nikamzungukia Abdul Aziz kambi Abdul Aziz mimi sina ubaya wowote na wewe wala sitokukasirikia wala sina pingamizi wewe uinuke uwatafutie msikiti hawa na nakwambia watafutie fanya bidii kuhakikishia hii daura yao itekelezeke ifanyike Abdulaziz jazakallah khair akasema bwana mimi natahamal hiyo masuulia nitawatafutia msikiti mkubwa ambao kama ni msikiti wa Jumaa wa kitambo alamu msikiti mkubwa uko sehemu ambao kama ni strategic itakuwa utakuwa na hudhur wengi si nyinyi mmoja wataalamu hapa ndo mtawapata vizuri ni karibu na pwani ni karibu ya sehemu ya mjumuiko wa watu na makazi Taib akamwambia mimi nachukua hiyo dhamana, natoa hiyo dhamana. Akavuta kauli Fahad akamwambia Abdul Aziz, tutakujibu, wacha tukashauriana na mashehe alafu tutakujibu. Mashekhe yakusudia Abu Hashim na Qasim Mafuta ambao kwamba hawakuhudhuria kikao, walibakia hoteli. Taib, baadaye akampigia simu Abdul Aziz. Nani? Fahad akampigia simu Abdul Aziz al-Mashjari amwambia abdulaziz Aziz tumekaa na mashehe mashehe wasema kama daura haitafanyika msikiti wa Nuren basi ni afadhali tukavue samaki subhanallah sikiliza jawabu hiyo ambayo kwamba wameitoa baada ya kushauriana kama daura haitofanyika katika msikiti wa Nuren basi ni afadhali tukavue samaki subhanallah qul li billahi ayuha almunsif hebu niambie billah alayka Je, hawa watu walikuja kwa nia ya kusimamisha daura dhidi ya marafidha ndani ya Lamu na kuwapiga vita marafidha ndani ya Lamu, ama kuna malengo mengine ya kisiri walikuwa wataka kuyatekeleza katika msikiti wangu? Wallahi, lau wangelikuwa ni wakweli katika haya madai aliyoyadai Abu Hashim, nia yao ni kuja kufanya daura dhidi ya marafidha na kuwabainishia ahlusunna waljamaa uovu wa marafidha na kuwapiga vita marafidha basi hata kama walizuiliwa misikiti yote alamu kisha wakapata fursa ya kufanya daura yao katika mahol au katika mabehewa sehemu za wazi za mijumuiko ya watu au mabarabarani ikawa kwao lilo lawezekana na halina pingamizi basi wallahi wangeisimamisha daura wakaifanya ikiwa kweli hilo ndio lengo lao taib Vipi sasa wakati walipata mtu miongoni mwa watu wa mjini pale akawapa hiyo dhamana, nitawatafutilia msikiti mkubwa ambao kwamba uko sehemu kunaweza hudhuria watu wengi zaidi mlioijia. Taib, alan uhkum ayuha almunsif, haje haya madai ya Abu Hashim ni ya kweli kwa kuwa mimi nimezuilia daura? Wallahu almusta'an wa ila Allah almushtaka. Namalizia tu mwisho kuwa namnasihi Abu Hashim, najinasihi na mimi mwenyewe na kila salafi ambaye kwamba ataka kumradi yoyote katika watu na namuusia awe mkweli fil kalam usihi bisidqi fil kalam wal amanati fil naql wal adli fil hukm mambo haya matatu ni muhimu sana ukweli katika mazungumzo uaminifu katika kunukuu na kuelezea haqaiq zilizotokezea wal adli fil hukm na tuwe waadilifu katika kuhukumu qala طيب قال النبي صلى الله al-mu'minu la yakdhib al-mu'minu la yakdhib وقال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له لا إيمان لمن لا أمانة له وقال الله تعالى وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا أجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللي سجيلي هايا نلقيانو نورين ابن عثمان ابن محمد الجبرتي وسيكو usiku مجزة Jumapili مواكال فمو mwezi wa أربعين mwaka إنه وفكيانا na tarehe 18 ya mwezi wa Septemba mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja ndani ya mji wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.